refto maandeeji ɗiɗi gadani cumcul peewal e laanaka kolliri en wonde neɗɗo ina waawa dadde e kuugal kerse e bakkaat e ballal allah kono wonaa wadde ɗum golle moƴƴe tan maande tataɓere e maande nayaɓere hono sadak e ƴiiƴam kolleri hono no allah waɗiratnoo haa danda yimɓe e maayde maande joyɓere jimi ɗe ko maale garagal almasihu mo jimi ɗe e kaali garagal mum fodde temedde ndungu hono hitande ko adi jibinede mo en jii kadi almasihu foti wonde koye iwdi dawuda ndaren joni noon mande jeegoɓere yunus ayeji tengtuɗi e nder alquran nisa suranayi aye temdere e capanɗe jeegom e tati إنا أوهينا إليك كما أوهينا إلى نوح ونبيين من بعده وأوهينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباد وإيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا min dokki yamirore yunus no min dokkirno nuhu e nelaɓe rewnoɓe e makko min dokki ibrahima ismaila isaga kam e leƴƴi wonande isa ayuba haruna suleyman kadi min dokki dawuda zaboura tesko aya temedere capanɗe jeegom e tati allah lowi yunus yunus sura sappo aya capanɗe jeenayi e joyi wala takununna min allazina kazzabu bi ayatillahi fatakuna min alhasirina hoto jeeya abada e ɓen saliɓe ayeji allah ɗi so a rewi tan koye majjuɓe jeeteɗa yunus suura sappo aya capanɗe jeenayi e jeegom ina allahina haqqat alayhim kalimatu rabbika la yuminuna ɓen ɓe ñawore allah jogori yanoyde ɓe cikkittako yunus suura sappo aya capanɗe jeenayi e jeeɗiɗi walaw jaat hum kullu ayatin hatta yarawol azab al alimi hay so tawi mandeji ɗi garino e maɓɓe haa ɓe ji lefte bonɗe yunus suura sappo aya capanɗe jeenayi e jeetati falawla kanat karyatun amanat fa nafa'aha imanuha illa qawma yunusa lamma amanu kachafna anhum azab alhizyi fil hayati duniya umata anahum ila hinin so waɗino tan gonɗinɓe ko jiida e yimɓe yunus ha tengtini ko gonɗinɓe ɗum waɗi nafo gartam e nder gonɗingol min gittanno lepte e koyeere e mumen kadi min dokka ɗumen belamma hayso dumunna tesko miijo waaju e namne aya capanɗe jeenayi e joyi haa capanɗe jeenayi e jeetati ɗo en ji yunus ko maande wonandema holko addani allah ittude kuugal anbiya suura nogas e goo aya capanɗe jeetati e jeeɗiɗi wa zannuni izahaba mohadiban fa zanna an lan nagdira alayhi fanada fi zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azalimina nde yunus yehi ina laawi o sikkiino mintinani mbo nden o naati e niɓɓe omo ñagoro ndani deweteɗo ala so wona an laaɓal wodanima mi laatinoma e majjuɓe anbiya sura nogas e goo aya capanɗe jeetati e jeetati fastajabna lahu wa najjaynahu min alhammi wa kazalika nunjil muminina min jaabimbo kadi min dandimbo e kulol makko hono ni min dandirta gonɗinɓe tesko aya capanɗe jeetati e jeeɗiɗi ha capanɗe jeetati e jeetati ɗo en jii laawol gongol wonde kamɓe annabaɓeɓe fof ina wayno ɓe mbakkodinino safa suura capanɗe tati e jeeɗiɗi aaye teemedere e capanɗe tati e jeenayi wa inna yunusa lamina mursalina yunus ko e fedde nelaaɓe jeya safaa suura capantati e jeeɗiɗi aaye teemedere e capanɗe nayi is abaga ilal fulkil mashhuni ndeo dogani laana tedduko kaa namdal aye temdere e capanɗe nayyi beele a meeɗi etade dogde ha goɗɗoɗa allah ƴeew yeeso tawreta yunus suura goo aye ɗiɗi ha tati safa suura capan tati e jeeɗiɗi aye temdere e capanɗe nayyi e goo fa sahama fa kana minal mudhadina o waddama kuraje ɗen kuraje mbaɗimo beddaɗo e maayo safa suro capantati e jeeɗiɗi aye temdere e capanɗe nayyi e ɗiɗi fal tagama wu hutu wo huwa mulimun lingu ngu moɗimbo tawi ko ñingaɗo safa suura capantati e jeeɗiɗi aye temedere e capanɗe nayyi e tati falawla annahu kana min almusabbihina so tawino tan wonano ko mawnintunoɗo allah safa sura capantati e jeeɗiɗi aya temedere e capanɗe nayyi e nayyi labisa fi badnihi ila yawmi yubashuna nden mo heddotono e nder reedu lingu ngu haa ñande ñalawma darnga ummital safa suura capantati e jeeɗiɗi aya temdere capanɗe nayi e joyi fa nabadnau bilaraai wo hosaqimun min bedditimbo e leydi ombo woni ɓoliɗo ha laaɓi tawi kadi o ronkiti safa suura capantati e jeeɗiɗi aya temdere e capanɗe nayi e jeegom fan batna alayhi sajarata minal yaqnini ɗon min punni lekki e dow makko safa suura capantati e jeeɗiɗi aya temdere capanɗe nayyi e jeeɗiɗi warsalnau ila miati alfin aw yasiduna min nelimbo kadi faade e temedere ujunere neɗɗo walla ko ɓuri ɗum safa suura capantati e jeeɗiɗi aya temedere capanɗe nayyi e jeetati fa aminu fa mata'anahum ila hinin ɓe mbi kadi min dokkiɓe belamma gurdam fodde dumunna kalam suura capanɗe jeegom e jeetati aya capanɗe nayyi e jeetati fasbir li hukmi rabbika wala takun ka sahibil huuti isnada wo huwa magzumun ñiɓ e muñal ñaawoore jooma caloɗaa wadde no neɗɗo liingu oon ñaagotonooɗo allah e nder kulol manngol kalam suura capanɗe jeegom e jeetati aaye capanɗe nayi e jeenayi lawlaa an tadaarakau nematun min rabbihi la nubisa bil araa'i wo huwa mazmumun so o wondaano e moƴƴere joom makko nden mo weddotono omo hoyi e leydi he namnal aya capanɗe nayyi e jeenayi mbele a meeɗi ndartude nden moƴƴere nden yurmeende kalam suura capanɗe jeegom e jeetati aya capanɗe joyi fattaba'u rabbu u fa jaala u minal salihina e dow ɗum joom makko suɓimbo waɗi mbo e fedde yimɓe moƴƴuɓe ayeje tengtudi ittade e nder tawreta yunus suura goo ha suura nayi aya sappo e goo suura goo aya goo meeɗi wadde saha gooto jomiraɗo haaldi e yunus ɓi amittayi wi ɗum miijo e namne aya goo mbele wonde haala jomiraɗo meeɗi arde e ma an ayi ɗiɗi ummo yaa saare mawnde wiyetende niniwe puroɗa yimɓe mum ngati bonande nde ɓe mbaɗata nde ngabbi haa to am ayi tati yunus noon ummi woni e dogande tarsis ngam yidde suuɗuyaade jomiraɗo o fokkiti o fayi yafoo o tawi ɗon laana paaka tarsis o yoɓi paas o joli miijo e naamne aaye tati mbele a meeɗi endude dogde allah mbele eɗum wona aaye nayi kono joomiraaɗo wutti e geeje hee henndu sembolinndu geeje o fof jirgiti haa laana ka ɗiɓi soƴƴaade aaye joyi dognoɓe laana ɓe kuli goto e mabɓe fof woni e torade allah mum ɓe ƴetti kaake gonnoɗe e laana ɗe ɓe goni e weddade ɗe e geeji he beele aka hoyta tawi yunus tellinoma to reedu laanato ko adi ɗum leli ɗani ɗoygol luggol aye jeegom mawɗo dognoɓe laana o ari wimo holi ko ɗanotoɗa ummo noddu allah ma mataw ma o siftor en kayiten bomade miijo e namne aye jeegom beele allah ina watti emen hakkille aye jeeɗiɗi dognoɓe laana ɓe mbiyodiri e koye mumen ngare mbaɗen kuraje ƴeewen gadduɗo emen ndeɗo bomare ɓe mbaɗi kuraje kuraaje ɗe jani e yunus aya jeetati caggal ɗum ɓe mbimo haalan min holi ko addi e men ndeɗo bomaare holi kibaru ma holi to gummiɗa hol leydi ma kadi hol leñol ma aya jeenayi yunus jaabiɓe wi komi bara huuta kadi mbaɗo huli jomiraɗo hono allah gonɗo dow asaman tagɗo leydi tagi geeƴo o aya sappo caggal ɗum o habriɓe kabaru makko fof ɓe kuli no feewi ɓe mbimo holi ko addanma wadde ɗum ngati ɓe paami o woni ko e dogde omo suuɗuyo jomiraɗo miijo e namde aya sappo mbelaɗe miijo o haalde goonga e on saha hono no yunus waɗi ni walla cikkuɗa ko aɗa wawa fende ay sappo e goo nde tawno geejo o wonno koye ɓeydade jirgitade ɓe namnimo kadi ɓe mbimo holko min mbaɗatma mbeɗe geejo o ina deeƴa aya sappo e ɗiɗi o jaabiɓe o wi ƴette kam beddo ɗon mi e geeƴe he ma o deeƴe ngati mbeɗo anndi ko min addi e mon nduɗo henndu sembolindu ay sappo e tati dognoɓe laana ɓe noon ngoni e etade jofde laana ka no doole mumen ponno kono donki sabu geejo ina ɓeydotono jirgitade ay sappo e nayi e on saha ɓe ngoni e torade jomiraɗo eɓe mbiya yaa aan joomiraaɗo tiinno woto boom min sababu nde fittaandu oɗo neɗɗo gooto woto fawmin ƴiijam mo wiyaani min waɗaani min ngati aan joomiraaɗo mbaɗɗa kono jidirɗaa ni aaye sappo e joyi caggal ɗum ɓe ƴetti yunus ɓe mbeddii ɗum e geeƴe hee tan geeƴe o deeƴi aaye sappo e jeegom kulol jomiraɗo mangol jaggi dognoɓe laana ɓe ɓe mbaɗanimo sadak ɓe kunanimo aya sappo e jeeɗiɗi e nder ɗum jomiraɗo addi lingu mangu moɗi yunus o waɗi e nder reedu lingu he jammaji tati e ñalawmaji tati suura ɗiɗi aya goo nde yunus woni e nder reedu lingu he nde woni e torade allah joomum miijo e namne aya sappo e jeeɗiɗi e aya goo holno yunus wonirno e nder reedu lingu aya ɗiɗi ina wiya e nder fayre am mi noddima an jomiraɗo a jaabimama mi e hakkunde mayɓe mi ewnimama a nani dande am aya tati a weddimamami e nder luggere e hakkunde geeji kadi doole ndiyam ɗe catimamami ben peƴƴe ma e jiriide ma fof ndewi e dow am aynayi gonmi e miijade mi riddama ha goɗɗumi jiiɗe ma kono mami yiitu kadi galle ma ceniiɗo o aye joyi diƴƴe kuuri kam ha ɗeɗɗimi luggere suuɗi kam huɗo nder diƴƴe filima e hoore am aya jeegom mi debbi haa e fudde kaaƴe kirimmeeje jamɗe nguddii kam haa abada kono a ƴeŋnii kam e ngaska hee guurɗo yaa allah joomi am aya jeeɗiɗi nde wonki am fappi e nder am miijo am duƴii e maa jomiraɗo te torogolam ari ha e ma e nder galle ma ceniɗo he aya jeetati haɓɓiɓe sanamuji ɗi hay hunde pirtaniɓe ina goɗɗina koye mumen yidde ma nde gasata min noon to bange am aya jeenayi mami sakke jawdi darindi mi jarduma jimol mami timmin kunali mbanmi ɗi dandore ummoto ko e ma an jomirado mijo e namne ay jenay mbele a meedi jardude allah hono ni ay sappo jomirado yamri lingu yo wukkit yunus dow leydi jorndi ngodiri non sura tati ay go jomirado haaldi kadi e yunus gongol wi ɗum aya ɗiɗi ummo ya sare mawde wiyetede ninwi jeyna toon ko jamirmami ko aya tati yunus ummi yeehi ninwi hono no jomiraɗo wiri ni ninwi noon ko sare mawde no fewi sare nde neɗɗo waɗata balɗe tati nde tacce ɗum aya nayi yunus yeehi e sare he ko foti no ñalawma fuɗɗi yeynude ina wiya heddi tan ko balɗe capanɗe nayi ninowe firte miijo e namde aayi goo haa nayi holko wanno allah yidde yunus yo waajo ninowe e miijo ma aayi joyi ninowe naaɓe gonɗini allah njeyni korka kadi gila e mawɓe haa e sukaaɓe ɓorni comci ñootiraaɗi bagi sak ngam yankinaade e yeeso allah aya jeegom ndeen kabaaru o yettiima laamɗo niniwe o oon ne ummii e jappeere mum ɓoorti forok mum ɓoornii saak jooɗii e ndoondi ngam yankinaade e yeeso allah aya jeeɗiɗi yamiri yo ɗum ɗo yeyne e nder niniwe e dow yamiroore laamɗo o e wattulaaɓe mum woto yimɓe e jawdi meɗe hay hunde gila e dammuli haa e nayi fof woto jawdi dur te woto hay hunde hen yar hay toɓɓere ndiyam aaye jeetati yo yimɓe e jawdi fof ɓorno sakuji toro no doole mumen potno faade e allah kadi gacca kañumen fof golle mumen bonɗe ɗe e geɗe ndolndolagu ɗe mbaɗatnoɗee miijo e namdal aaye joyi haa jeetati holno yimɓe ɓe mbaɗi caggal nde yunus waaji nder wuro to aaye jeenayi maataw ma allah artu e men wayla faandaare mum natta finnude faade e men haayta boomde en aaye sappo allah yi eɓe mbaɗira noon eɓe gacca geɗe maɓɓe bonɗe ɗe nden allah wayli fandare mum e boomare nde fodannoɓe nde hayti firtude ɓe miijo e namde aya sappo holko allah waɗi caggal ɗum suura nayi aya goo ɗum metti yunus no feewi sekni ɗum aya ɗiɗi o tori jomiraɗo o wi ɗum aha jomiraɗo nani ko ɗum tigi kulnomi nde gonmi leydi amen nde ko ɗum ɗo kollirannomi nde dogmi paami tarsis nde ngati mboɗo anduno ko a allah kecco ɓernde jurum deero jom muñal jom yidde nde gasata aɗa hayta fawde kuugal ayatati joni noon jomiraɗo ittu wonki am tawde ko noon ngati mayde ɓuranimi wuurde aya e nayyi kono jomiraɗo jaabi wi aɗa sikki finnudema ina moƴƴi aya e joyi caggal ɗum yunus yalti saare nde heɓoye funnange mayre o waɗi ɗon cuurel makko o sakki les mum e ɓuɓri he ngam yiide holto ɗum jogori yumtande saare nde aayi jeegom joomiraaɗo allah funni ɗon so ɓuƴuru jiimni ɗum e yunus mbele rokka ɗum ɓuuɓri itta tampere mum yunus weltii e ndun so ɓuƴuru no feewi aaye jeeɗiɗi kono subaka janngo e mum hedde puɗal nange allah addi gilngu ngu uri soɓuƴuru ndu ndu yoori ndu maayi aya jeetati ndeen nange ñawli allah addi henndu funnange wulndu nange ñippi e hoore yunus haa fappi o tori allah o wi ittu wonki am ngati ko maayde ɓuranimi wuurde aya jeenayi ndeen allah wi yunus aɗa sikki finnudema sababu nde soɓuƴuru ina moƴƴi o jaabi o wi hami maayane kay aya sappo caggal ɗum joomiraɗo wi gila an a yurmima soɓuƴuru ndu a tampanani ndu a funnani funɗu e jamma gooto maayi e jamma gooto sak hakkudeɓe niniwi aya sappo e goo ko waɗi mi yurmatako nden saare mawde wonde ko ɓuri temedere e nogas ujunere yimɓe ɓe mbawa serdude nana mumen e ñamu mumen wonde kadi jawdi darindi kewdi miijo e namne suura nayyi ko ɗin ayeji pirata ɗo beele e miijo ma ko an ɓuri no allah jinnoɗo hollude en muñal gilli yurmede e yaafoy ninwe walla beele ko an ɓuri no yunus jinnoɗo hollude mette ñawore e kuugal ninwe so tawi aɗa ƴeewa caliɗo gonɗinde beele aɗa jogo e mum muñal gilli beele kadi aɗa jogo yurmede yaafade ɗum jiɗana ɗum aljanna walla jogontoɗa ɗum ko mettere yidde ma wona e ñawde ɗum jiɗana ɗum kadi jeyge bele kadi aɗa wawi falkisade manam noynade golle makko bonɗe dara yidde makko a yeeje tengtude ittade e nder linjila macca suura sappo e ɗiɗi a yeeji capantati e jeetati ha capanɗe nayi e ɗiɗi aya capantati e jeetati caggal ɗum woodi sariyankooɓe e farisa en wiiɓe mo ceerno amin njiɗi mbaɗanaamin kaawisa miijo e naamne aya capantati e jeetati holko addannoo yimɓe ɓee mbi isa ko maande kaawniiɗe e miijo maa aya capantati e jeenayi o jaabiiɓe o wi'i yonta bonɗo jam fiiɗo allah o nani yiloo kaawisa kono worti kawisa annabi yunus o o heɓata hay goto goɗɗo miijo e namde aya capantati e jeenayi holko wonno maande annabi yunus aya capanɗe nayi ngati no yunus waɗiri jammaji tati e ñalawmaji tati e reedu lingu mangu he ni ko noon ɓi neɗɗo o waɗirta jammaji tati e ñalawmaji tati nder leydi tesko e namne aya e capanɗe nayi holmo woni o ɓiɗɗo neɗɗo man joyi ko fati e ɓi neɗɗo o ƴeewen yerodirde e ko janguɗen hannde aya e capanɗe nayi e goo ñande ñalgu ñawoore ma worɓe niniwe ummodo e oɗo yonta liɓo ɗum ngati ɓe mbaccima koye maɓɓe nde ɓe keɗi jeyngal yunus ngal ndenne dey gonɗo ɗo o ɓuri yunus aya capanɗe nayi e ɗiɗi ñande ñalgu ñawore ma debbo laamiɗo worgo o ummoɗo e oɗo yonta liɓo ɗum ngati o iwi ko haa to leydi haaɗi ngam heɗade hakkilantagu suleymani ngu ndenne dey gonɗo ɗo o ɓuri suleymani miijo e namne aya e capanɗe nayi e goo ha capanɗe nayi e ɗiɗi holko ɓuri yunus e suleymani fayida mande nde bange mande tolnide e jiiɗe men feere allah wonno ko e nelde yunus bele tintina ninwi allah waɗiri ɗum ko sababu nde moƴƴere e yurmeende nde yaano haa yimɓe ɓee tuubi o yaafi ɗumen en njii kadi gollal allah e darnde o darii e nder ngurdam yunus honon yimɓe niniwe ɓee nde yunus welsindi dewal allah kuugal fawaama e dow makko kono kono ɗon ɗo o tuubi allah ko joom yurmeende bange maande ɗo diwi gandal men ngati no yunus waɗiri jammaji tati e ñalawmaji tati e reedu lingu mangu heeni ko noon ɓi neɗɗo o waɗirta ndenne dey gonɗo ɗo o ɓuri yunus ndenne dey gonɗo ɗo o ɓuri suleymani hol gonɗo on